Die Heere het gesê, lang gelede was allemaal bang voor die mensen van Ephraim. Al die Israëlieten het gedink die mensen van Ephraim is die belangrijkste. Maar die mensen van Ephraim het sonde gedoen, hulle het verbaal gedien, en daarom het hulle gesterf. Maar nu doen hulle nog meer sonde, hulle maak beelde, hulle vat zilver en maak van beelde van afgoede soos hulle denk die beelde moet lyk. Ambachtmannen maak die beelde wat soos een bulkalf lyk, en hulle sê die mensen wat wil offer, moet die beelde soen. Daarom zal die mensen van Ephraim verdwijnen soos een wolk in die ochtend, soos duil wat vroeg weggaan. Hulle sal verdwijnen soos kaf wat wegwaai van die dorsvloer, soos rook wat kom dier een gat in een wijze muur. Toen hulle uit Egypte gekom het, was ek hulle God die Heere. Net ek was na by hulle, daar was nie ander God wat hulle kon red nie. Ek was saam met hulle in die woestijn, in die droe land. Maar toe ek vir hulle koos gegeer het, en hulle genoeg geëet het, toe het hulle hoogmoedig geword en hulle het vergeet dat ek hulle God is. Ik het toe besluit ek wil die mensen van Ephraim doodmaak. Ik het geword soos een leeuw, soos een leiper wat langs die pad vir hulle lee en waag. Ik was zo so kwaad soos een beerwijfie wanneer iemand door kleinkies wegvat. Soos een leeuw waar ek hulle bors hoopskeer en hulle opvreet. Soos een roofdier waar ek hulle stikkend skeer. Ek wil hulle doodmaak, want hulle was teen mij, hulle was teen die God wat vir hulle gehelp het. Hulle koning is nou weg, hy kon hulle nie help nie, nie in een van hulle stede nie. Hulle leiers is ook weg. Die Israëlieten het gesê, gee vir onze koning en ambtenare. Ik was kwaad vir hulle, maar ik het vir hulle koning gegee, en ek het die koning weggevat toe ek baie kwaad was. Die Heere weet alles wat die mensen van Ephraim gedoen het, hy onthou al hulle sondes. Hulle was soos een baba wat geboren moest worden, maar wat te dom was om te weten hoe hij uit zijn maas lichaam kan komen. Die Heere vrouw, moet ik nou betaal zodat hulle niet in die dode rijk kom nie? Moet ik betaal zodat hulle niet sterf nie? Nee, die dood moet hulle vat soos dooringse mens vasthou, soos wanneer baie mense doodsteek met hulle angels. Ek is niet meer jammer vir hulle nie. Ephraim is soos een groen plant wat mooi groeit tussen die rieten, waar die ooste wind sal komen. Die Heere sal die wind stier uit die woestijn, en daar sal niks water oorblij nie, die fonteine sal leeg word. Die vijanden sal kom en hulle sal die mooi goed vat, hulle sal alles vat wat die mensen bij mekaar gemaakt het.